refleksja na dziś. Kochani, myślę sobie, że powinniśmy wierzyć w lepsze jutro. A co jest jutro? Niedziela. Panie, proszę pana. proszę pana, to jest tak. Panie, raz, dwa, trzy. Koledzy. Koledzy, koledzy, proszę o ciszę. Pro... Y, <clears throat> z upoważnienia mojej mamusi oraz y, z rekomendacji Stołecznej Organizacji Kobiecej roztwieram walne zgromadzenie osób wykonujących obsadę audycji nie tylko dla orłów. O przewodniczenie i odczytanie porządku obrad y, proszę teraz koleżankę Świnkę. Nie! poszła palić do ubikacji. To oszczerstwo! Oszczerstwo jest w studiu i realizuje swój program! Ona Jaki program, proszę pana? Zawsze jest jeden program. Serdecznie witam Państwa w podcaście Nie Tylko dla Orów. Dzisiaj odcinek czwarty, wydanie Halloweenowe. Będzie strasznie, będzie ciekawie i będzie jak zwykle niezwykle czyli podcast dzisiaj wyjątkowo międzynarodowy, nagrywany w Irlandii, nagrywany w Anglii, dogrywane rzeczy w Belgii oraz kilka rzeczy z Polski. Zatem będzie naprawdę, naprawdę ciekawie. Co dzisiaj w programie? Jak słyszeli Państwo, program może być tylko jeden, zatem, zatem proponuję Państwu wysłuchanie tego, co dzisiaj mam w planach. Nowy cykl. Z życia niższych sfer. Potem, co w kinach, czyli recenzje w kinowe. Kino mocne. Następnie Kit. Krótki informator techniczny. i na końcu postaram się dla Państwa o Jednorazowy kurs językowy. oraz zapraszam Państwa na specjalny kącik pod tytułem Doradztwo Zapraszam na oficjalne powitanie w moim podcaście, nie tylko dla orłów. Która godzina, pyta rodzina, jak kraj jest wielki, przeszli wzdłuż. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już! Tik Ja jestem pan Tik Tak, a to mój cały świat. Tak, tak, tak, to ja tik tak, a to mój mały świat. O w mordę, co za towarzystwo. Zamknij się, Redem. Tak jest. Może jeszcze siusiu przed wyjściem? Nie, nie, dziękuję, no, nie. To jedziemy. Witam serdecznie Państwa po przerwie. Witam w kolejnym odcinku. Z życia niższych sfer. Film będzie dzisiaj o Irlandii, będzie dzisiaj o Dublinie i będzie troszeczkę przeglądu prasy. W ogóle ten cykl chciałbym poświęcić e, temu, co się dzieje w Dublinie, w Irlandii, co jest ciekawe do zobaczenia, co jest interesujące. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe, że będzie to interesujące, jak już wspomniałem, i że nie zanudzą się Państwo. Ja siedzę dzisiaj sam. Chłop dwie godziny sam, to tak jakby już nie był sam. Trochę źle się czuję. Może pojadę do Ciochocinka na wakacje, jakieś zdrowotne, to to wie. Jeśli pojadę do Cichasinka, ja cię chyba sama wyleczę. No, jakąś mam chrypę, słyszą Państwo zresztą. Dobrze, proszę Państwa, niektórzy mówią, że... Niektóre dziewczyny mówią, że moja chrypa jest seksowna, ale... Dobrze, na, do, do tego tematu wrócimy przy końcu podcastu. Zatem zaczynamy troszeczkę geograficznych faktów czyli o Dublinie, o Irlandii, o wyspie. Zatem Irlandia, proszę Państwa, jest to kraj należący do Unii Europejskiej, jest to kraj kapitalistyczny. Zatem dla wszystkich Państwa, którzy chcą tu przybyć, niech wszyscy Państwo pamiętają, że jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego, który to kraj ma być może nawet sami swoje plusy. Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły Wam minusów. No właśnie, proszę Państwa, plusy, plusy. Plusów jest mnóstwo. Minusów jest jeszcze więcej, ale nie narzekajmy, nie narzekajmy. Pieniążki w tym kraju. Walutą obowiązującą jest euro od niedawna, czyli odkąd e, został e, wprowadzony traktat o unifikacji monetarnej w Unii, czyli pieniążki mamy, jak już wspomniałem, euro, chociaż czasami można spotkać pewne szyldy i napisy jeszcze wszystko w funtach. Nie mieszajmy myślowo dwóch różnych systemów walutowych. Nie bądźmy pewek sam. Irlandia jako wyspa jest cztery razy mniejsza mniej więcej od Polski i w każdym prawie kierunku, bo Dublin leży na wschodnim wybrzeżu, prawie w każdym kierunku jest 300-400 km, więc naprawdę odległości nie są duże. I... Autobus czerwony, autobus czerwony, autobus czerwony, autobus czerwony o świcie pędzę wichrem przez ulicę jak przyjaciel dobre miasto witam Autobus 3-4 godziny i jesteśmy w dowolnie wybranym miejscu w Irlandii. Naprawdę komunikacja autobusowa jest tutaj bardzo dobrze rozwinięta, bardzo godne i dobre i nowoczesne autobusy, więc, więc naprawdę jeśli ktoś nie ma własnego środka komunikacji, polecam autobusy. Są także linie e, kolejowe, ale jakby można powiedzieć, sieć kolejowa po prostu nie jest za dobrze rozwinięta i miasta duże, takie jak Belfast, Dublin i Cork są połączone liniami kolej, kolejowymi. Teraz właśnie niedawno rząd zakupił nowe, nowe, bardzo ekskluzywne i nowoczesne pociągi, ale są to w zasadzie dwie, trzy linie, e, więc komunikacja autobusowa po pierwsze jest tania, bo bilet na przykład do Galway kosztuje 12 euro w dwie strony, więc jest to godzina, półtorej godziny pracy tutaj więc naprawdę ceny są, ceny są bardzo przystępne. Dobrze, Irlandia zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości archipelagu Wysp Brytyjskich. Od północy i zachodu oblewają ją wody Oceanu Atlantyckiego, natomiast na wschodzie i południowym wschodzie od Wielkiej Brytanii oddzielają tzw. Tak Morze Irlandzkie, kanał Świętego Jerzego, który w najwie, najwęższym bodajże miejscu ma tylko 21 km. Jest to gdzieś na górze pomiędzy właśnie chyba Szkocją a Irlandią Północną. Więc e, tak to mniej więcej wygląda geograficznie. Irlandia, jak już wspomniałem, jest 4 razy mniejsza od Polski e, i dość urozmaicona geograficznie. Na górze, na górze, można to tak powiedzieć. Zjeździłem całą Irlandię przez ten rok i na górze, na górze rosną owce, w środku rosną kozy, a na dole rosną krowy. To mniej więcej są trzy krainy geograficzne Irlandii. Tak to można by określić. Potem mam nadzieję na blogu, jak i na stronie, na stronie mm, e, podcastu. Podam Państwu kilka linków do moich fotoblogów, w których umieszczam zdjęcia z moich wypraw. Irlandia jako republika. E, niestety nie przetłumaczę Państwu, jak to po irlandzku się mówi, bo chciałbym zauważyć, że język irlandzki jest zupełnie inny od języka angielskiego. To są dwa różne języki. Postaram się w następnych podcastach przybliżyć Państwu właśnie język irlandzki, czyli tak zwany galicki albo galijski, różnie, różnie to mówią. Jest to zupełnie inny język i ja na moje kwadratowe ucho bym go przyrównał do kompilacji języka arabskiego z holenderskim. You are listening podcast Natal Code Laurów. Stay tuned and enjoy the sound. Dobrze, proszę Państwa, to by było na tyle w sprawach irlandzkich. Mam nadzieję, w następnym podcaście kolejne wiadomości. Zatem zapraszam na chwilę muzyki oraz na malutkie dodatki. Now here you go again, you say you want your freedom. You are listening podcast Natal Code Laurus. Przedwczesny wykrzyk. A kto to puszcza? A kto to puszcza? A teraz specjalnie dla Państwa kącik zoologiczny, czyli, czyli co można spotkać na... Na naszych wielkich jeziorach można spotkać bardzo ładnego ptaka, mniej więcej wielkości, bo ja wiem, talerza. On tymi swoimi potężnymi zębami cały czas może sobie przegryźć. A słomę, a patyczki, a liście, a to jakiegoś pędraka, a to inną larwę, a to dźdownicę. Jest taka namolna, siada nam na, na jabłku czy na gruszce, taka udźudźgana. Nasze ulubione stworzenie, bo wszyscy go znają, to szczur wodny. W tym iskrzącym się śnie szuka takiego miejsca, tak zwanego wykrotu, tak zwanej ostrej skibie, pod przysłowiową miedzą. Tymczasem ślimak winniczek nie potrzebuje chodzić do domu, bo nurkuje w wodzie. Tam przyszedł, przypłynął jakiś drugi żub, widocznie ktoś z rodziny, potem jeszcze pokazał się jeden żub, który przyleciał trochę wcześniej. Okazało się, że to był pan Bocian, z tym, że ogon ma rzeczywiście dosyć obrzydliwieńki. Co za cholera. informator techniczny. Serdecznie witam po przerwie i mam nadzieję, że kącik zoologiczny się Państwu podobał. W następnym podcaście druga część kąciku zoologicznego, a teraz, jak już wspomniałem, przepraszam, jak ta Pani wspomniała, krótki informator techniczny, czyli KIT. Dzisiaj będzie naprawdę krótki, naprawdę malutko informacji. Oprócz tego, że nowy iMac G5 wyszedł, nowe powerbooki, nowy mm, Power Mac G5, z dwudzielnym, y, przepraszam, dwurdzeniowym PowerPC procesorem, e, to ja wciąż czekam na mojego wideo iPoda. Byłem w Londynie ostatnio i zrobiłem tak zwany Polish Joke i w sklepie na Regent Street e, w Apple Store e, w zasadzie we wszystkich iPodach, które były, mówi się iPod, e, we wszystkich iPodach, e, które były dostępne tak po prostu do wglądnięcia, zmieniłem język na polski. To taki był e, Hello, hello, Halloweenowy dowcip, więc mam nadzieję, że Britole trochę się pouczą języka. Zresztą mogę zmienić na arabski albo na jakiśkolwiek inny i nikt by już pewnie nie doszedł, jak do tego wrócić. No, to był taki mały polish joke. No ale ja wciąż czekam na mojego wideo iPoda, miał być 22 w mojej imieniny, no ale wykonałem jeden, drugi telefon i pani powiedziała, że ze względu na to, że domówiłem też em, domówiłem mm, dock i domówiłem jeszcze jakieś dwa gadżeciki, to po prostu to wszystko tak długo trwa. Ale pani powiedziała dzisiaj, dzwoniłem do niej, że w piątek będzie, więc uroczyście dla Państwa otwierając iPoda, otwierając nowe pudełko, zapewnie przepięknie, wszystko zaprojektowane, przepiękny design. E, specjalnie dla Państwa będę nagrywał podcasta rozpakowywując mojego nowego iPoda. W piątek ma być. W piątek, e, w piątek to jest, e, w piątek to jest drugi, trzeci, czwartego, czwartego novembra. Dobrze, to był kit bardzo krótki, bardzo krótki yabba dabba doo! Kino mocne. Serdecznie witam w kolejnym odcinku z Kina Mocnego. Dzisiaj króciuteńka recenzja e, filmu Flight Plan z Judy Foster film obejrzany w Poznaniu w kompleksie Cinema City. Jest to modne teraz bardzo, jest to modny teraz bardzo kompleks zakupowo-kinowy, zakupowo-rozrywkowy. Można iść na zakupy, a po zakupach można iść za jedyne 21 zł do kina. Można oglądać filmy trójwymiarowe, jak i filmy normalne, czyli film starej technologii. Co dzisiaj? Dzisiaj Fight Plan z Judy Foster. Zapraszam Państwa serdecznie. E, film ciekawy, film e, na trailerach zamiast gadać głupio. Proszę się wsłuchać. Daddy chodzi o to, że wdowa wraca z dzieckiem z Berlina do Nowego Jorku i podczas lotu samolotem coś się dzieje. here? No. I'm looking for my daughter. Probably saw us. I was carrying her aboard. She's probably carrying a chenille bear. What are you telling me? Ludzie zatrzymania miał w samolocie dziecko. To jest niemożliwe a jednak. Captain, I have to speak to you. Get every passenger seated. Open every closet, every bin. She's disturbed. She's making the passengers anxious. You better search the holds now. Every one of my flight attendants are looking for a child that none of them believe was ever on board. Who's she talking to? I'm not going to discuss this at another occasion. Where's my daughter? Where is she? Where is she? Zakończenie jest bardzo emocjonujące. W zasadzie nie spodziewałem się, że tak się skończy ten film. Więc, więc polecam. Ale cóż, jeszcze leci trailer, proszę się słuchać. Najważniejsze przed nami. My daughter is w dzisiejszym kinie mocnym. Co to było? Co to było? Jednorazowy kurs językowy. Serdecznie witam Państwa w jednorazowym kursie językowym i ze względu na mój stan psychiczny, jak i fizyczny. Kolejny raz zamilknę, udzielając głosu komu innemu. Mam nadzieję, że następny podcast, zresztą plany już są bardzo sprecyzowane, następny podcast będzie już nagrywany nie solo, ale co najmniej w duecie. Zatem państw, zapraszając Państwa na kurs językowy, nieprawdaż, że już lepiej mówię? Moja dykcja już jest lepsza, proszę Państwa, o wiele lepsza. Zatem wracając do jednorazowego kursu językowego, zapraszam Państwa na kolejny podcast, jednakoż nie kończąc jeszcze owego podcastu. Zapraszam na jednorazowy kurs językowy i nie będę więcej na razie gadał. Do usłyszenia i Enjoy the sound. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're a cocksucking ass licking Uncle Fucker. You're an Uncle Fucker, yes it's true. Nobody fucks uncles quite like you. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're the one that fucked your uncle, Uncle Fucker. You don't eat or sleep or mow the lawn. You just fuck your uncle all day long. Hmm. going on here? listening podcast Natal Code Laurus. A kto to puszcza? A kto to puszcza? Serdecznie witam po lekcji języka angielskiego. Mam nadzieję, że Państwo przyswoili tak jak trzeba słownictwo. Dobrze, teraz troszeczkę z naszego podwórka, czyli odcinek jeszcze bez nazwy, ale mam nadzieję, że coś wymyślę. Znajduję się teraz przy moim laptopie, przeglądarka Safari i otwarta strona podcasting.pl pana Jacka Artymiaka. Dobrze, nasze podwórko, czyli podcasting.pl, podcasty. Wszystko się przepięknie rozwija. Mamy nowe forum, mamy coraz więcej podcastów, kolejne dochodzą tak, nasze podwórko coraz bardziej się rozrasta, coraz więcej podcastów, coraz więcej podcasterów i szybko teraz przelecę po stronie podcasting.pl, podcast.pl, przepraszam, pana Jacka Artymiaka. Co mamy? Od początku Celluloid, który chętnie słucham, Demiurk, nowy podcast Michała Malanowskiego, którego serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że będzie się rozwijał, będzie się rozwijał i chętnie będę słuchał jego podcasty, które niestety jeszcze, których jestem niestety ze względu na brak czasu nie miałem E, możliwości posłuchać. Mam nadzieję, że ciekawe. Następny podcast, e, magazyn komputerowy Trącić myszkow, czyli e, podcast dla, można powiedzieć, dla PC-towców, czyli troszeczkę nie dla mnie, ale jest też dużo ciekawych rzeczy, które są godne zauważenia. Podcast Martina z Bristolu, Masa Krytyczna, który jest prawie moim najulubieńszym, bo najulubieńszy jest oczywiście mój własny, który słucham non-stop i polecam wszystkim. E, oczywiście podcast przygotowany przez Filipa, czyli nie tylko dla urwów. Mat Sikora, autoblog Matka Sikory, to nic o tym mówiąc szczerze jeszcze nie wiem, ale chętnie skorzystam i w miarę wolnego czasu przesłucham. New Salvation, Marka, którego serdecznie pozdrawiam e, i też nic nie powiem o jego <laughs> podcaście, bo on nic nie powiedział o moim. Nie, nie, nie będę takich rzeczy mówił. E, pozdrawiam Marka i bardzo mi się podobają jego podcasty. Bardzo, bardzo lubię słuchać, szczególnie płynąc e, promem z Dublina do Holyhead do Walii. Przesłuchałem w zasadzie wszystkie jego podcasty jeszcze raz, bo pamiętam, że nie pamiętałem dokładnie o czym on pozwala sobie mówić. Ale, ale pozdrawiam. Co dalej? E, polski Detroit, czyli Łukasz, czyli mój najlubiejszy kolega ze Stanów Portal poetycki Poetika nie za bardzo wiem o co tam chodzi. Pozytywne zacisze, słucham, słucham. Pranie mózgu jakoś, e, jakoś nie mogę się dostać e, do środka i też troszeczkę brakuje mi czasu, żeby przesłuchać e, właśnie pranie mózgu. Radio Rebelia, to nie za bardzo wiem co to jest, ale mam nadzieję też, jak już wspomniałem, w, w ramach wolnego czasu się dostać. Radio Szantymaniak to coś Somewhere, też nowy podcast pana Tomka Jaworskiego. Pozdrawiam, podka- pozdrawiam. Timicast Showdown. Showdown. Showdown. Timicast Showdown. E, muzyka klimatyczna. Mm, niestety nie pamiętam autora podcastu, ale ma on bardzo, bardzo seksowny głos. Tak w miarę, w miarę oczywiście wyjaśnienia. E, niektórzy mówią, żeby życie miał smaczek raz dziewczyna, raz chłopaczek, ale ja jestem straight, straight, czyli Czyli po prostu głos mi się kolegi podoba i też bym chciał mieć taki, żeby, żeby mój chrypiący, skrzeczący nie był taki wstrętny. Warsaw Calling, czyli wciąż czekamy na włoskie podcasty z Warszawy. No i Wrocław Weekly, czyli nowy podcast, który ukazał się niedawno. Dobrze, to nasze podwórko. Mamy także, mamy także forum na Google, gdzie chłopaki zasypują je codziennie startami maili. I teraz właśnie w miarę wolnego czasu po prostu staram się też odpisywać. Dobrze, co nowego u mnie? Y, mam nadzieję znaleźć więcej czasu, bo ostatnio mój wyjazd y, Anglia, Dublin, Polska i gdzieś tam na chwilę Belgia to wszystko po prostu zajęło mi strasznie dużo czasu i nie miałem nawet jak porządnie zmontować podcastu, ale kolejny, bo to już, bo kolejny podcast będzie moim ostatnim podcastem, który jest zrobiony na kolanie mam zamiar e, naprawdę uderzyć się mocno w pierś i zrobić czasami podcasty rzadziej co 10 dni, ale żeby to naprawdę brzmiało wszystko i wyglądało porządnie. Zakupiłem właśnie niedawno w Polsce cyfrowy dyktafon, dość dobry mikrofon. Mam zamiar sobie pończochę założyć na głowę oraz przed twarz, by tak jak radzili chłopacy z forum, by jakość dźwięku i tego co mówię była jak najlepsza. Zatem tak jak napisałem na forum, mam nadzieję, że nowinki sprzętowe oraz małe nasze, nasze podwórko nie zaśmieci się e, niepotrzebnymi informacjami, że podcasty będą dla Was słuchaczy, dla Was przede wszystkim, a nie będą naszymi jakby śmietnikami, gdzie możemy gadać o wszystkim. Ma być porządnie, ma być sympatycznie, ma być wesoło i czasami też poważnie. Dobrze, przepraszam za ten podcast, bo naprawdę to był mój chyba najgorszy podcast od samego początku. Byłem na niego nieprzygotowany. Mój kuzyn, e, magister, e, którego serdecznie pozdrawiam, mówił, że za dużo się powtarzam, że za dużo mówię, proszę Państwa, i mam zwracać uwagę na dykcję. Zatem wiem, że było źle, wiem, że potrafię by było lepiej. Zatem dziękuję Państwu za słuchanie. Pozdrawiam z Dublina, który jest przepiękny ostatnimi czasy, nie tak piękny jak poznańska jesień, która naprawdę jest złota i kolorowa. Dublin wyjątkowo ciepły, wyjątkowo piękny i zapraszam serdecznie, zapraszam, zapraszam serdecznie na kolejny podcast, który prawdopodobnie ukaże się we wtorek bądź w środę i będzie podcastem jak zwykle wyjątkowym, bo każdy podcast jest wyjątkowy. Będzie nagrywany wraz z moim kolegą Dublinczykiem i może nawet jego rodziną. Sądzę, że współpraca razem z nim y, bardzo dobrze Państwu wypali. Będzie mnóstwo atrakcji i będzie ciekawy, ciekawszy niż ten. Dobrze, licząc na Sejdera od Martina, właśnie a propos Sejderów, w Dublinie też mamy pełno Sejderów. Sejder to jest takie piwo jabłkowe, lekko gazowane. Smakuje jak rzadka i po czterech piwach w zasadzie to nic nie czuć, że się coś piło. Więc niech się Martin nie, przepa nie przepala. Niech się nie przechwala, że Bristol mają sejdery, bo tutaj też mają sejdery. I nawet lepszejsze. No, bo no to Irlandia, czyli stolica piwa. Stolica piwa na świecie. Wszystkie piwa są z Irlandii. Tak samo jak wszystkie chłopaki w dresach. Dobrze, gadam dzisiaj głupoty, po prostu proszę mi wybaczyć. Pozdrawiam wyrwane ósemki Łukasza z Detroit, pozdrawiam Martina, pozdrawiam wszystkich niepozdrowionych, pozdrawiam przede wszystkim też, przede wszystkim na końcu Jacka Tymiaka, który pomógł mi udostępnić mój RSS, przez co jestem w iTunesie. Pozdrawiam wszystkich nowych podcasterów, pozdrawiam moją babcię, pozdrawiam i no może jeszcze coś o Halloweenie wrzucę, no bo obiecałem. Już spóźniony ten podcast Halloweenowy, więc proszę bardzo, to wywiad, który przeprowadziłem ostatnio a propos Halloweenu, o wiedźmach irlandzkich i tak, tego typu stworach. Dobrze, żegnam się z Państwem, do usłyszenia. To był podcast nie tylko dla orów z Dublina, z Irlandii, ze słonecznej, pięknej, niedeszczowej Irlandii. Pozdrawiam Filip. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny i chłopaków i w ogóle dobrze mi się dzisiaj gadało, ale niestety nie ma tego czegoś, żeby kurczę to wszystko skleić, żeby to miało sens. Dobrze, nie gadam, bo już głupot Do usłyszenia. Zapraszam na wiedźmowe, post-halloweenowe irlandzkie opowieści. Ireland. An island on the western coast of Europe. On its own, solitary. The Irish a people renowned for superstition. In many cases, sightings of ghosts and witches were superstition, in other cases they were not. Today I will examine two forms of Irish so-called superstition. A banshee, the messenger of death, and Alice Kittler, the witch of Kilkenny, a town on the southeast coast of Ireland. But first I spoke to Barbara Neelin, who works in the folklore department of University College Dublin about the Banshee? The Banshee, well, she was the Irish supernatural messenger of death, is what the Banshee was. Now, she was a female, solitary supernatural figure who was heard crying and uh, wailing before the death of a person it's there are many international, um, I suppose, uh, counterparts for the banshee, and that most cultures and most societies would have their own particular omens of death, and many many cultures would certainly have beliefs about things which were believed to foretell a death in the family or in the locality. But the banshee uh, was somebody was a supernatural personage who, for whatever reason, became particularly well developed in the Irish tradition. And there is a huge richness of belief, even to the present day, about the banshee in Irish folklore and in Irish popular belief in general. Dr. Patricia Lysett, who's written a very, very good and a very comprehensive book on the subject of the banshee, she has succeeded in tracing at least some elements of people's belief in the banshee back to early Irish literature. So it looks as if we are dealing with uh, uh, a phenomenon which certainly has its roots in antiquity, but which is, as I say, also very much alive in the present day. Well, what is generally said about the banshee is that she would normally follow follow and be attached to families who had O or Mac in their names. Now, it was said that these were meant to be the genuine old Irish families. In fact, I think there's pos- possibly an element of slight snobbery here in that you would have had families trying to prove the authenticness of their Irish heritage and Irish parentage and ancestry and so on. So, uh, but that, that was the, the most generally held belief. But as I say, I think that it's a question of one-upmanship maybe to a certain extent on the part of the people who had uh, an O and Mac in their names that they were trying to prove that they were more genuinely Irish than other families, possibly. I, I, I would be slow to dismiss anything uh, like belief in the banshee. I do think that there is probably another dimension out there about which we know very, very little. So uh, whether she was, um, as you say, the figment of people's imagination or whether she actually existed uh, in reality or not is not really the question. And as a folklorist, I must say that, that isn't what would interest me or people working here in the Department of Irish Folklore primarily. What we are primarily interested in is what people believed and what they perceived uh, to happen, not, not what actually happened. It's the whole process of oral transmission and popular belief that interests us. But uh, having said that, I, I would be slow uh, to, to, dismiss. Uh, uh, faith in the Banshee as, as an entire fabrication, very definitely. I think there, there may have been something to it, I, I don't know. Well, you can make up your own mind about the banshee. But witchcraft was a different matter. I spoke to Pat Tynan, tour operator for Kilkenny, about a famous witch, Alice Kittler. Sure. Um, she was uh, quite a young lady when she came to Kilkenny. She came with the Norman uh, invasion. It was actually her father, Joseph, who started off a business. Uh, from a personal side of life, all we know is that uh, she was married four times. Uh, she married four wealthy gentlemen. Some of them were bankers in Kilkenny. And uh, we're told that her four husbands did die in mysterious circumstances. she operated a business of money lending, which did not go down too well with the church or the people. And she was also accused of making sacrifices sacrifices to uh, demons, which came under the famous heading of uh, witchcraft. Now, um, in 1324, we had a bishop who was sent to expel her, and when he came, then she actually imprisoned him in the castle, which was a uh, very unusual thing to see happening back in medieval times. Uh, he was actually kept there for 17 days. When he came out, then the court was set up to trial Alice, her maid Petronella, and her son, the one son that we know of, who was William Outlaw, and he and uh, he came out of her first marriage. Now, um, the three people were found guilty for witchcraft and heresy, and both ladies were sentenced to be burned were alive, but she actually escaped, stayed in Dunmore Cave the night before and escaped off to England the next morning, in which she left her maid behind her, who was actually uh, whipped through the main streets, um, which was a great spectacle at the time of see someone being burnt alive, which she was the next day. Uh, the son, William Outlaw, was sentenced to be hanged. He begged for mercy. Instead, he had to build a lead roof in the Cathedral of St. Candace, which he did. Uh, unfortunately, the roof he actually built collapsed in the cathedral uh, about a week later, which was another mystery with the story. Uh, the mystery is about Alice. Uh, we know she left and went to England. What happened to her over there? We don't know. It was the last we heard of her. Uh, about 40 years of age she was when she left. Uh, she also changed her name, so that's one of the reasons why we don't really know what happened to her at the time. But her house, which is probably the original part of the house, is downstairs inside, and that still survives. It was uh, restored as a restaurant pub in 1966, but it's one of the oldest inns since 1324 in the country today. Uh, so uh, the lady herself did exist. Witchcraft, side of it, well, uh, when ladies became very powerful at that time, they operated a business like that. Money lending, witchcraft was normally thrown in to try and convict them at the time. So, uh, question mark behind whether she was or wasn't a witch. But uh, it's a nice story and, and uh, it fits in well with the, the history of Kilkenny. So there you go, the superstition lives on. Gents Mystery of Ireland thumb ring and History of Dublin ring in sterling silver. The ideal gift for that special person. Now available in the Live Ireland shop. A kto to puszcza? A kto to puszcza? Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze. Idziesz, Czesiu? Idę, idę. No to chodź.